nije mu bilo sličnog u njegovom rođenju, djetinstvu, životu i njegovoj smrti. Njegovi drugovi bi govorili, postoje tri stvari u kojima se niko ne može mjeriti sa Abdullahom ibn Zubeirom. To su njegovi badet, njegova riječitost i njegova hrabrost. I ako pogledamo u knjige Fikha i poglavlja o skrušenosti u namazu, uvijek ćemo pronaći ime Abdullaha ibn Zubeira. Kada bi stajao na kijamu, bio bi u potpunosti miran i nepokretan, kao da je drvo. A kada bi pošao na ruku i na seđdu, ostajao bi u tom položaju toliko dugo da bi ptice slijetale na njegova leđa. Prenosi se da je Abdullah ibn Zubeir posebno volio noćni namaz, tako da je noć podijelio na tri dijela. Prvi dio bi proveo na kijamu, drugi dio na ruku, a treći dio na seđdi. Jedan očevidac je rekao – Jednom je Abdullah ibn Zubair bio na seđdi, a ja sam proučio sure El Bekare, Ali Imran, Nisa i El Maide, a on još uvijek nije podigao glavu sa seđde. A prilikom obsade Mekke od strane Harđađa, Abdullah ibn Zubair i njegovi ljudi su gađani ogromnim kamenjem iz katapulta. Jedan veliki kamen je pao sasvim blizu Abdullaha koji je bio u namazu, a vatra je sjevnula između njegovih grudi i brade, a on je mirno klanjao i ne primijetivši ništa od toga. Jedne godine je pala nezapamćena kiša u Mekki i voda je nadošla i porasla oko Keabe, a ja sam vidio Abdullaha ibn Zubeira kako tavafi plivajući oko Keabe. حيث مشى النبي تتغير الأشياء مهما Njegov babo je bio Zubair ibn al-Awam radijallahu anhu, a njegov djed je bio Ebu Bekr Siddiq. Dakle, on je bio ashab i sin ashaba i unuk ashaba. Njegova majka je bila Esma, kci Ebu Bekrova, a njegova tetka je bila Aisha, supruga Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam, majka vjernika. Majka njegovog oca bila je Safija, kci Abdulmutalibova, tetka Allahovog poslanika – a njegov djed po ocu bio je al awwam bin Huwailid, brat Hadidje radijallahu anha. Rođen je u godini Hidžre i bio je prvo muško djete koje je rođeno kod muslimana nakon Hidžre. Kada su muslimani počeli činiti Hidžru u Medinu, Allah je dao da kad god bi se kod muslimana rodilo muško djete, ono bi umrlo. Židovi iz Medine su govorili kako su oni napravili sihr muslimanima tako da njihova muška djeca ne žive dugo i ova priča se proširila, a neki ljudi su počeli da vjeruju kako su židovi zaista bacili proklestvo na muhađire i da će muslimana nestati, jer više neće biti muške djece. U to vrijeme, Esma Kcije Bubekrova bila je u zadnjim danima svoje trudnoće. I kada se ona porodila, dijete je preživjelo. Bio je to zdrav dječak, a muslimani su bili srećni zbog njega, kao ni zbog kog djeteta prije toga – njegov djet Ebu Bekr ga je nosio u svom naručju medinskim ulicama, a muslimani su ga slijedili, pa bi Ebu Bekr govorio tekbir, a muslimani bi uzvikivali Allahu Ekber, Allahu Ekber. A onda ga je Ebu Bekr odvao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ga je uzuo u svoje blagoslovljene ruke, a kako su samo blagoslovljene te ruke bile? Jednom ashabi nisu imali vode kojim bi se abdestili, a Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoj prst u posudu i voda je potekla iz njegovih prstiju. I 1400 prisutnih ashaba se abdestilo vodom iz te posude. Se abdestilo vodom iz te posude. Onda je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo datulu i žvakao je, a zatim je stavio dječakova usta. Prvo što je dospjelo u njegov stomak, bila je blagoslovljena pljuvačka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A kako je samo blagoslovljena ta pljuvačka bila? Osman radijallahu anhu je imao bunar čija je voda bila gorka. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju pljuvačku u bunar i voda je postala slatka i ostala je takva. To je bila ista pljuvačka kojom je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem namazao Ebu Bekrovo stopalo kada ga je ujela zmija i Ebu Bekri istog trenutka ozdravio kao da se ništa nije ni desilo. Zatim je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam dječaku dao ime Abdullah. A jednom drugom prilikom Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je rekao najbolja imena su Abdullah i Abdurrahman. A onda je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dovio za njega. A kako je samo blagoslovljena njegova dova bila – Jednom je Allahov poslanik dovio za Džabirovu devu, za koju Džabir, radi Allahu anhu, kaže da je prije te dove jedva mogla hodati, a nakon njegove dove nijedna se deva nije mogla trkati sa mojom devom, niti ju je jedna mogla stići. I onda je iz blagoslovljeno krila Allahov poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, Abdullah odveden svoje kući, gdje je bio okružen bogobojaznošću i hrabrošću. I Esma, radi Allahu anha, spominje da je Abdullah, dok su sva ostala djeca tražila da se igraju igračkama, tražio sablju. Tražio je da se igra sabljom. I prva riječ koju je Abdullah ibn Zubeir izgovorio kao dijete bila je sablja. On je odrastao u kući ratnika i govorilo se da se nikada nije odvajao od sablje fizički i u svom govoru. Stalno je izgovarao riječ sablja ili se igrao sabljom. I iz tog razloga je postao jedan od najveličanstvenijih ratnika. Osman ibn Talha je rekao, postoje tri stvari u kojima se niko ne može mjeriti sa Abdullahom ibn Zubeirom. To su njegovi badet, njegova rječitost i njegova hrabrost. Njegova hrabrost koja je bila izražena još od djetinstva, a koju je posvjedočio i sam Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jednom su ashabi sakupili svoju djecu i doveli ih Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam da ih on blagosilja i sva djeca su bila stidljiva i uplašena, osim Abdullaha ibn Zubeira, koji je prvi sam prišao Allahom poslaniku, pa je rekao Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zaista si ti sin svoga oca. Želeći time da kaže da je Abdullah svojom hrabrošću ličio na svog oca Zubeira ibn al-Awama radijallahu anhu. Sljedeći koji je posvjedočio hrabrost Abdullahu ibn Zubeiru još u njegovom djetinstvu bio je Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu, čovjek od kojeg je bježao i sam šeitan, kako je to kazao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam. Jednom se grupa medinske djece igrala i tada je ulicom naišao Omer radijallahu anhu. Sva djeca su se istog trenutka razbježala, osim jednog dječaka među njima. Omer mu je prišao i upitao ga je, zašto i ti nisi pobjegao poput ostale djece? Dječak je odgovorio, nisam učinio ništa loše da bi morao bježati a put je previše uzak da bih te mogao mimo ići. Omer ga je nakon ovih njegovih riječi upitao, ko si ti dječače? On odgovori, ja sam Abdullah ibn Zubeir. Abdullah je rastao u blizini Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam, kojeg je u svemu dosljedno slijedio i volio ga je ljubavlju kakvu riječi ne mogu opisati. Jednom je Allahov poslanik uradio hijjamu, a nakon toga on reče Abdullahu koji je bio prisutan – uzmi ovu posudu s mojom krvlju i prospije negdje gdje je niko neće naći. Kada se Abdullah vratio, Allahu poslani ga upita, jesi li je prosuo negdje gdje je niko neće pronaći? Abdullah reče, jesam o Allahu poslaniče. A šta si uradio sa njom? Upita Allahu poslanik. Abdullah odgovori, popio sam je. Popio sam je o Allahu poslaniče, reče on, da bi se moj iman i moje znanje povećali i da bih imao dio tvog tijela u mom tijelu, a moje tijelo je preče da u njemu bude tvoja krv od zemlje na koju bih je prosuo. Allahu poslanik na to reče, raduj se o Abdullahu, jer džehennemska vatra neće dotaći tijelo u kojem ima moje krvi. Teško li se ljudima od tebe i teško se tebi od ljudi. A u vrijeme kada se ovo dogodilo, Abdullah je imao manje od deset godina – Zaista je ljubav ashaba prema Muhammedu sallallahu alihi wa sallam bila ogromna. Omer ibn Abdulaziz je jednom zamolio ibn Ebi Mulejku da mu opiše izgled Abdullaha ibn Zubeira, pa mu je ovaj rekao kako nikada nije vidio čovjeka sličnih fizičkih atributa, tako čvrste građe i jakih mišića. Ovo je bereket krvi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koju je Abdullah imao u svom tijelu i dove koju je Allahu poslanik uputio za njega. Abdullah je izrastao u neustrašivog ratnika na Allahovom putu, muđahida koji je, poput svog oca, neustrašivo jurišao bojnim poljem i samom svojim pojavom utjerivao strah u srca nevjenika, dok je njegova sablja uvijek nalazila put do njihovih vratova. Ebu Bekr i Omer, radijallahu anhum, su se u vremenu kad su bili halife, stalno savjetovali sa Abdullahom i Brzubeirom o najvažnijim pitanjima, a onda, U vrijeme hilafeta Osmana radijallahu anhu, Abdullah ibn Zubair je bio glavni strateg i jedan od vođa muslimanske vojske prilikom osvajanja Sjeverne Afrike. Osman radijallahu anhu je jednom poslao vojsku na čelu sa Abdullahom ibn Sadom, u kojoj su bili neki od najpoznatijih ashaba, među kojima je naravno bio i Abdullah ibn Zubair. Abdullah je pažljivo promatrao kako se bitka odvija iz dana u dan. Vojske bi izašle na bojno polje ujutru, i borili bi se do podnevskog namaza, nakon čega bi se vratili u svoje logore. Abdullah ibn Zubair je onda predložio Abdullahu ibn Sadu. Zašto ne bismo podijelili vojsku dvije skupine? Pa kada se jedna skupina umori, neka se bori druga skupina. I zaista, sljedećeg dana je muslimanska vojska podijeljena na dvije skupine, a samo je jedna od njih izašla na bojno polje. Borili su se i nisu se kao prethodnih dana povukli u podne, već su se nastavili boriti sve dok im nije sasvim ponestalo snage. Nakon toga su se muslimanska i neprijateljska vojska povukle i dok se potpuno iscrpljena nevjernička vojska povlačila na počinak, odmorna i svježa druga polovina muslimanske vojske ih je žestoko napala. Nevjernici su bili poraženi i prije nego što su uopšte shvatili šta ih je snašlo. Abdullah ibn Zubeir, radijallahu anhu, je uzeo prisegu na smrt od 30-oro svojih ljudi, a zatim je sa njima prohujao kroz neprijateljske linije. Przo su prodrli na drugu stranu, a tamo je u svom šatoru bio vođa nevjernika po imenu Džir On se u tim trenucima zabavljao sa svojim ženama i kad je čuo da neko ulazi u šator, pomislio je kako je to njegov glasnik, pa se nije zabrinuo. A kad je ugledao Abdullaha ibn Zubeira i neustrašivost u njegovom pogledu, Bilo je prekrasno za njega. I tada su se začuli tekbiri. Nakon velike pobjede, Abdullah ibn Sad je insistirao da Abdullah ibn Zubeir ode lično izvijestiti halifu Osmana o onome što se dogodilo. A kada je Abdullah stigao u Medinu, halifa mu je odmah rekao Abdullah, ispričaj nam o onome što se desilo. A kada je Abdullah ustao i počeo podnositi izvještaj halifi, Osman radijallahu anhu je rekao prisutnima tako mi Allaha govori isto kao njegov djede Abu Bekr. A onda, 56. godine po Hidžiri, Muawija rodi Allahu Anhu i odlučio da postavi svog sina Jezida za halifu. Mnogi od najpoznatijih ashaba, poput Huseina radi Allahu Anhu, Abdullaha ibn Abasa, Abdullaha ibn Omera i Abdullaha ibn Zubeira, se nisu složili s time, smatravši da Jezid ni slučaju ne zaslužuje da naslijedi hilafet. Tako je Abdullah ibn Zubeir preuzeo upravu nad Mekom i cijelim Hidžazom, zatim Jemenom, Basrom, Kufom, Horosanom i cijelim Šamom, izuzev Damaska i njegove okoline. Dakle, na ovom ogromnom prostoru i u apsolutnoj većini gradova islamske države, halifom se smatrao Abdullah ibn Zubeir. Emevije naravno nisu bile zadovoljne time, a onda, kada je novi emevijski halifa postao Abdulmelik ibn Marwan, odlučio je da ubije Abdullaha ibn Zubeira radijallahu anhu. Ono što mu je išlo na ruku jeste činjenica da su povremeno izbijali manji sukob između ove dvije vojske, dok je na posljedku Abdulmelikova vojska ušla u Basru, gdje su ubili Abdullahovog brata Musaba ibn Zubeira. I tada je Abdulmelik otvoreno pozvao, ko će, ubiti, ubiti Abdullaha ibn Zubeira? Ustao je tirani novog umeta, čovjek po imenu Hadžađ ibn Jusuf as-Sakafi, čovjek o kome je Omer ibn Abdulaziz rahmetullahi alehi rekao kad bismo doveli sve tirane iz prethodnih naroda i samo Hadžađa ibn Jusufa njegova tiranija bi bila veća nego sve njihove tiranije zajedno i Hadžađ je rekao Abdulmeliku Meliku o vladaru pravovjednih ja ću ga ubiti Juče sam sanjao kako ubijam Abdullaha ibn Zubeira, a zatim gulim kožu s njegovog tijela. A zatim gulim kožu s njegovog tijela. Ubrzo se s ogromnom vojskom uputio ka Mekiji. Opkolili su sveti grad i obsjedali ga punih šest mjeseci, ne dopustivši dopremanje namirnica i vode u Meku, što je bio njihov način da primoraju stanovnike Meke da napuste Abdullaha ibn Zubeira. Dovukli su i ogromne katapulte kojima su gađali Meku i tako je poginuo veliki broj nevinih ljudi. A mnogo puta se desilo da projektili iz katapulta pogodi i Kjabu. Jedne noći sjevnula je munja s neba ispalila je jedan od kataputa, što je uplašilo hađađove ljude koji su govorili kako je to kazna koju im uzvišeni Allah šalje. Ali, kao i svi zabludili pokvareni vladari, Hadžađ je zloupotrebljavao Kur'an i Sunnet da bi opravdao svoj zulum. Rekao je, Nemojte se brinuti, ovo nije kazna od Allaha. Zar niste čitali Kur'an u kome stoji, kada bi Allah subhanahu wa ta'ala primio žrtvu od prijašnjih naroda, znak bi bila vatra koja bi se pojavila s neba i koja bi spalila njegovu žrtvu. Ovo je znak da Allah prima naše žrtvovanje. Njegovi ljudi su mu povjerovali, kao što to čine svi slijepi sledbenici, ne uvidjevši laž i zabludu i ustekbire su nastavili zasipanje meke ogromnim kamenjem. U predajama se spominje kako su ljudi koji su bili uz Abdullaha ibn Zubeira bili toliko iscrpljeni da više nisu mogli držati sablje u svojim rukama. Nisu imali šta jesti, a jedino što su pili bila je zemzem voda. Tada je Hadžač poručio da će pružiti zaštitu svakom borcu koji napusti Abdullaha ibn Zubeira. Abdullahu je poručio, možeš nesmetano napustiti Meku i otići gdje god želiš. Ako ne želiš da učiniš to, onda pođi halifi Abdul Meliku, on će učiniti s tobom ono što on želi. A ako ne prihvatiš ni to, onda se bori dok ne umreš. Onda se bori dok ne umreš. I tako, jedan po jedan, gotovo svi Abdullahovi borci su ga napustili. U jednom danu ga je napustilo više od deset hiljada ljudi. Ostao je sam sa tek nekoliko boraca u sebe. I tada je odlučio da posjeti svoju majku Esmu radijallahu anha. I tu se u njenoj sobi dogodio razgovor kakav historija prije, a ni nakon toga nije zabilježila. Ne postoji nijedan govornik, niti učenjak koji u potpunosti može prenijeti emocije i iman koji su bili prisutni u toj sobi toga dana. Ušao je kod svoje majke koja je bila preko stotinu godina stara i bila je oslijepila. Nakon što je ušao u prostoriju nazvao je Selam, a ona je uzvratila. Upitala ga je, zašto si mi došao u ove sate, dok hađač tvoju vojsku gađe iz katapulta, kamenjem od kojeg se tresu mekanske kuće? Rekao je, došao sam da se posavjetujem s tobom, majko. Tražiš moj savjet? U čemu? Upita Esma radijallahu anha. Abdullah reče, majko, svi moji saborci su me napustili, čak i moja porodica i moja djeca. U sebe imam samo mali broj ljudi a moji protivnici su spremni da mi daju šta god poželim od Dunjaluka. Pustit će me da odem gdje god želim, samo da odložim svoje oružje i priznam Abdul Melika ibn Marwana za halifu. Pa kako je tvoje mišljenje o svemu ovome? Ona reče, sine moj, ti poznaješ svoje stanje bolje od mene, ali reći ću ti ovo. Ako si ubijeđen da si na istini, onda umri, kao što su umrli tvoji drugovi. A ako želiš Dunjaluk, onda si ti najveći gubitnik od svih ljudi i uzalud si upropastio svoj život i živote svojih drugova. Onda je on rekao, majko, ja se ne bojim smrti, već se bojim da će me oni, kada me budu ubili, unakaziti, a zatim me razapeti. A onda je ona izgovorila riječi koje uistinu opisuju ima novih ljudi. O, sine moj, nema razloga da se čovjek boji nečeg poslije smrti, jer zaklanoj ovci ne smeta zguljivanje kože. Kad je čuo ovaj njen govor, Abdullah je ustao i poljubio u čelo rekavši O moja majko, Allah te blagoslovio, blagoslovljene su tvoje veličanstvene vrline. Tako mi je Allaha i ja mislim isto što i ti. I ja zaista nemam nikakvu želju da živim na ovom dunjaluku, a moj cilj je ahiret. I zbog toga sam se cijelog života borio za istinu. Samo sam želio da znam tvoje mišljenje ja mislim da možeš biti ponosna na moju prošlost, a ako budem poginuo, ne žalosti se i prepusti sve Allahovoj volji. Ja bih te žalila ako bi poginuo radi neistine, odgovori Esma. Budi sigurna, o majko, da tvoj sin nikada nije svjesno učinio loše dijelo, niti prešao Allahove granice, niti izgubio povjerenje, a nikada nije svjesno učinio zulu muslimanu ili nemuslimanu. Ovo ne govorim radi pravdanja sebe, Allah najbolje zna moje stanje, već ovo govorim da bih unio sabor u tvoje srce. Hvala Allahu koji mi te dao takvog. Primahni se, sine, da još jednom osjetim tvoj miris i dotaknem tvoje tijelo. Ovo je naš posljednji susret. Ovo je naš posljednji susret. Abdullah joj priđe ljubeći njeno lice i stopala, a zatim čvrsto zagrli svoju majku. I tada je ona osjetila pancir na njegovom tijelu. Upitala ga je, šta je ovo, sine moj? zaista ljudi koji traže šehadet na Allahovom putu ne nose ovo. Abdullah je odgovorio, majko, ja sam ga stavio samo da bi tebi bilo lakše. Ona mu na to reče, skini ga sa sebe i pričvrsti svoju odjeću da ti se, kada padneš, ne bi ukazalo tvoje stidno mjesto. Nakon toga mu je rekla, sine moj, idi i bori se hrabro, jer ti si Zubeirov sin, a unuk je Bubekra i Safije radi Allahu anhu onda je proučila dovu. Allahu, smiluj mu se zbog njegovog dugog stajanja na noćnom namazu, zbog njegovog posta u vrednim danima i zbog njegovog dobročinstva njegovom ocu i meni. Gospodar moj, ja njegovu stvar prepuštam tebi i zadovolja sam tvojom odredbom. Daj mi snage da se strpim i nagradi mi nagradom kako si obećao strpljivima. Zatim je još jednog zagrlila svog sina i on je izašao i borio se tog dana poput hiljadu ljudi. A kako se i ne bi borio, kad je on sin Zubeirov, kojeg je Omer jednom poslao kao ispomoć muslimanskoj vojsci, zajedno sa još hiljadu vojnika, napisavši namisniku, Šalim ti hiljadu ljudi i sa njima Zubeira ibn Lawama, koji sam vrijedi koliko hiljadu ljudi. Predaje govore kako se Abdullah borio od jutra do mraka i da su svi njegovi ljudi šehidili dok on nije ostao potpuno sam borio se sam protiv ogromnog broja ljudi. Čak i kad je na njega pao ogroman kamen ispaljen iz katapulta, ležao je na zemlji i udarao svojim sabljom, sve do ga na kraju nisu ubili, Allah mu se smilovao. Te noći kad je Abdullah ubijen, cijelo mekom je odjekivao glasan plač. Svevišnji Allah je odredio poseban početak, ali i kraj dunjalučkog života za svog groba, zahida i neustrašivog ratnika, Abdullaha ibn Zubeira. Na dan kada se rodio, Medinom su odjekivali tekbiri i ljudi su bili srećni kao nikada prije. A na dan kada je umro, Meka se tresla od plaća ožalošćenih muslimana. A Hadžađ ibn Jusuf es Sekafi je ustao i rekao, O ljudi, svi znamo da je Abdullah ibn Zubeir bio najbolji među nama, ali kada se pobunio protiv halife, morao je biti uklonjen iz Meke. Kao što je Adem bio najbolji od ljudi, ali se usprotivio Allahovom naređenju i zbog toga je uklonjen iz dženeta, a Adem je bolji od Ibn Zubeira, a dženet je bolji od Mekke. Ovaj zulumćar je tiranin i upotrebio svoju šeitansku logiku da bi njome opravdao surovo ubistvo plemenitog ashaba i njegovih drugova, radi Allahu anhum. A onda je Hadžar otišao Abdullahovoj majci Esmi sa ženom da slomi njenu odlučnost i postojanost. Upitao je, kako je Allah postupio sa njegovim neprijateljem? Esma radijallahu anha mu je odgovorila, ti si možda upropastio njegov dunjaluk, ali je on upropastio tvoj ahiret. Hadžađ je onda rekao, čuo sam da te zovu ona sa dva pojasa. Ona reče, da, tako me zovu, zato što sam pocijepala svoj pojas na dva dijela, pa sam jedan dala Allahom poslaniku sallallahu alihi wasallam, a drugi sam zadržala za sebe. A onda je rekla, poslušaj moje riječi. Čula sam Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je rekao Iz Sekifa će se pojaviti dvoje ljudi. Jedan će biti tirani, a drugi će biti lažov. Lažova smo vidjeli, a krvožedni tirani si ti. Subhanallah, kad ne bismo znali da je ovo govor stogodišnje slijepe starice, pomislili bismo da je u riječi izgovorio kakav silni vladar koji ima ogromnu vojsku u sebe ali takvi su bili oni koji su živjeli uz Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Nisu se bojali zuluma, mučenja, niti smrti. A Đađi kod nje došao s namjerom da slomi njenu odlučnost, a otišao je ponižen i osramoćen. Naredio je da se Abdullahova glava odrubi i pošalje Abdulmeliku i Ben Marwanu u Damask, a da se njegovo tijelo razapne. A Đađovi ljudi su svo vrijeme glasno tekbirali a onda je tu da prošao Abdullah ibn Omer radijallahu anhu. I kada je vidio taj prizor, prišao ibn Zubeir u tijelu i rekao, bio sam prisutan na dan kada se rodio i eto me prisutnog na dan kada je preselio. Čuo sam ljude kako donose tekbire na dan kada se rodio, a čujem ih i danas. I kunam se Allahom da su oni koji su tekbirali kada se on rodio, daleko bolji od ovih koji tekbiraju danas. Zatim je Abdullah ibn Omer otišao Esmi, izjavio joj saučešće i podstakao je na sabur. Esma je kazala, a šta me to sprečava da budem strpljiva? Zar nije glava Zekerije, alihi salatu wasalam, poslata jednoj bludnici kao poklon? Prenosi se da se iz Abdullahovog razapetog tijela širio prekrasan miris, pa su hađađovi ljudi vezali mrtvu mačku za njegov pojas, ali čak ni to nije moglo spriječiti širenje tog mirisa unaokolo. okolo ljudi su otišli Hadžađu i tražili su od njega da spusti Abdullahovo tijelo koje je bilo obješeno već četiri dana. Hadžađ je rekao, tako mi Allaha neću ga spustiti, sve dok Esma ne bude došla i molila ga da to učini. Kada su to rekli Esmi, ona je zamolila ljude da je odvedu do Abdullahovog tijela. Kad je stigla, uputila je dovu Allahu za svog sina i onda je rekla riječi, nakon kojih je čak i jedan hađač ostao nijem rekla je, zar nije došlo vrijeme da ovaj Allahu vites stjaše sa svog konja? Hadžar se nakon ovog govora osjetio tako malim i znao je da je izgubio bitku. Naredio je svojim ljudima da spuste Abdullahovo tijelo, a Esma bint Ebu Bekr preselila je uzvišenom Allahu nedugo nakon svog sina, Allahovog radnika i halifu muslimana, Abdullaha ibn Zubeira, radijallahu anhu.